وأطيعوا الله وأطيعوا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه wa دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى مدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu mu a dr sheikh muhammad sani Umar jiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano a yau insha Allah asabar wanda yake goma ga watan rabi'a awal shekara ta 1435 bayan hijirar annabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da sha 11 ga watan 1 shekara ta 2013 kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambobin waya kamar haka wato 0700 uku shida sifili biyar biyar sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku a karmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. idan ba a manta ba muna nazari a cikin kissar jurayj al-abid wato jurayj mai ibada wadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ba mu ta wace ta auku a zamanin banu isra'il wanda shi wannan mutum jurayj al-abid kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mutum ne mai yawan ibada wanda ya yi bukkarsa ta ibada yake keɓanta a cikinta yana bautar Allah shi kadai yana sallolinsa wata rana mahaifiyarsa ta kawo masa ziyara ta samu yana sallah ta kira shi shi kuma ya ba wa Allah ta'ala zaɓi yake cewa ya rabbi ummi wa salati in amsa wa mahaifiyata ko in ci gaba da sallata ya zaɓi ya ci gaba da sallarsa haka ta faru har sau uku daga nan mahaifiyarsa ta yi masa addu'a cewa kada Allah ta'ala ya karɓi ransa har sai ya haɗa shi da mata masu zaman kansu to banu isra'il suna magana a junansu suna taɗi suna tattaunawa game da yawan ibadar wannan bawan Allah shine wata mata na lokacin da ta ji sai take cewa za ta in sun ga dama za ta fitine shi su kuma suka ce sun yadda saboda ka ta je ta nemi ta ba da kanta gare shi shi kuma ya ki ba ta haɗin kai ta dawo ta ba da kanta ga wani makiyayi wanda yake sauka kusa da bukkar juraic yayin da ya gaji da kiwo domin ya huta ta ɗauki ciki da wannan makiyayi sai ta je da ɗa ga banu isra'il su ce ga shi wannan ɗan juraic ne so kuma hankalinsa ya tashi har ma suka je suka nemi kokarin su halaka shi bayan sun rusa masa gidansa shi kuma ya roƙe su su ba shi dama ya yi sallah raka a biyu suka ba shi dama ya alwala ya sallaci a biyu sannan ya tsikar wannan yaron ya ce da shi man abok waye mahaifinka shi kuma ya ce da shi mahaifina shi ne fulan Rai wane ɗin nan makiyayi to daga nan su kuma waɗannan mutane suka dawo da wannan mutum abinda suka rushe masa na bukkarsa aka ci gaba da ambatansa ana girmama shi to abinda za mu ƙara kula da shi cikin wannan kissa shine yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana cewa tazakara banu isra'il juraijan wa ibadatahu banu isra'il sun rika tattaunawa a su game da juraij da bautar Allah da yake yi sannan a cikin banu isra'il annabi ya ce kana timra'atun baghiyun yutamassalu bi husniha kai macen da take karuwa ce mai zaman kanta ana buga misali da kenta sai ta ce in shi nan na holakun idan kun yadda ni kuma zan fitine shi gare ku suka ce sun yadda saboda haka ta je ta ba da kanta gare shi amma ya ƙi saurarenta Allah ta'ala ya samar da asbab dalilan shirya a cikin wannan rayuwa akwai abubuwan da mutum idan ya rike su ko ya bi su zai shirya kamar yadda ubangiji ta'ala ya samar da wasu asbab sababba waɗanda suke sababba ne na ɓacewa Allah ta'ala <clears throat> yana barin sababba su yi aikinsu yayin da aka same su wato duk sanda aka samu wani sababi ubangiji ta'ala yakan bar sababin ya yi aikinsa haka ɓarawo yana sata ne da ƙaddara ta ubangiji haka nan mai zina wannan ba yana nuna cewa Allah ta'ala ya yarda da wannan aiki ba ne wannan shine malamai suke kira alqadarul kauni wato ƙaddara. wacce take wakana da ikon ubangiji wanda ubangiji ta'ala ya kaddara aukuwarta a duniya ba lalle ne ta kasance abinda Allah ta'ala ya yarda da shi yake san shi ba sabanin alqadaru shar'i kaddara ta shari'a wacce har kullum tana dacewa da abinda Allah ta'ala ya umarni da shi ko yake san shi wani hadisi yana nuna mana cewa akan yi wa mutum hasada a komai ma wato hatta a ibada da mutum yake yi bautar Allah da yake yi tsoron Allah da yake yi kiyaye dokokin Allah da yake yi akan iya samun waɗanda za su yi masa hasada za su iya masa hassada akan kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa da girman takawarsa da yadda mutane za su rika yabansa idan sun ji labarin shi ko sun gan shi to yakan samu waɗanda za su rika masa hasada su yi ta sa'ayi sai ta kai komo yadda za su ɓata masa sunansa kamar yadda ya faru ga wannan mutum a juraic al'abid wato juraic mai ibada sannan kuma a ƙarƙashin wani hadisi za mu gane cewa ba dukkan wani kyau ne yake zama alkhairi ba kyau jarraba ce fitina ce daga ubangiji da Allah yake jarrabar wanda ya ba shi kyau don haka tilas ne ga wanda Allah ta'ala ya ba shi kyau ya ga ya yi kokari ya tsare wannan kyan nashi idan mace ce ta yi kokari ta ga ta kiyaye kanta ta kiyaye mutuncinta kada wannan kyan nata ya ruɗe ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'ala ar-rijali minan nisa ban bar wata fitina a bayana ba wacce ta fi cutar da maza kamar fitinar mata wani hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari da muslim su suka rawaito shi wannan mace a wannan kissa ta yi amfani da kenta ta yi amfani da wajen yadda za ta kitsa sharri ta aikata haram mace ce wacce take ji da kanta mace ce mai girman kai mace ce wacce take ji cewa ta isa har ma tana fariya tana alfari tana nuna gadara da cewa Allah ya mata kyau kuma za ta iya fitinar wanda ta ga dama da kyanta maimakon ta gode wa Allah ta'ala wannan ni'ima da ya mata ta hanyar ta yi wasa da'a ta yi masa biyayya ta kame kanta ta hanyar ta kyautata wa mijinta maimakon ta haka sai ta yi amfani da kyanta wajen yadda za ta fada cikin aikata haramun ko kuma yadda za ta cutar da wani ta yi masa sharri har kullum mutanen banza suna yi wa mutane kallo cewa su ma haka suke shi yasa duk yadda mutum ya kai ga tsoron Allah yadda ya kai ga takawa mutanen banza waɗanda suke aka akasin haka kullum kokari suke yi su nuna cewa ai shi ma ba haka yake ba ko su nuna cewa shi ma ai ƙarya yake yi do wannan sallolin da kuka ga yana yi duk wannan kame kan da kuka ga yana yi na banza ne kamar matar da take sa hijabi take kokarin tsare mutuncinta za ka samu matan da suke akasin haka har kullun suna su suna nuna cewa ai su ma duk ƙarya suke yi wannan hijabin da suke sawa wannan noke kan da take yi sun kuya kan da take din na ƙarya ne na munafici ne haka kullun fandararru suke kallon mutane a matsayin fandararru irinsu saboda haka za su yi kokari su ga cewa an zama daya kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta kafirai yake cewa dulau takfuru na kama kafaru na sawa'a fatan su kullun ku kafirce kamar yadda suka kafirce domin ku zama daya don haka har ko da yaushe mutanen banza kokari suke yi su ga sun lalata wato sun bata mutuncin ko sun ci jarafin mutanen kirki kamar yadda mutanen jurai suka suka yadda cewa wannan mace ta fitinu jirai ce ta jefa shi cikin fitina ku a cikin hadisin cewa ta yi in la'aftinan na lakum in kun yadda zan fitine shi zan fitine muku shi sai suka ce e mun yadda qalu shi ina suka ce e mun yadda kuma ka duba ita ta ce za ta je ta fitine shi wato ta jefa shi cikin fitina a gabansu ta faɗi wannan magana kuma suka goyi bayanta kuma ta zo da yaro ta ce ɗan jurej ne nan take ba tare da bincike ba suka ta ma bukkar juraij suna kokarin su ga sun halaka shi har ta kai suka kona bukkar shi ya kamata wannan magana da ta faɗa tun daga tun lokacin su fahimci cewa wannan mace na iya yi masa sharri wannan mace na iya faɗa abinda bai aikata ba ta ce ya aikata to amma kasancewar al'umma ta banu isra'il al'umma ce da take karkatacciyar al'umma wadda annabawa suka yi ta fafutuka suka yi ta fama suka yi ta artabu da ita sai ya kasance sun karbi wannan magana ta ta har ma sun goyi bayanta daga baya da ta zo musu da sakamako nan take ba tare da bincike ba suka yi kokarin su zartarwa da shi wannan bawan Allah abinda suka yi kokarin su zartar masa na uku ba har ko da yaushe tsoron Allah shi yake tsare mai shi yake masa katanga daga fadawa cikin saban Allah kamar yadda Allah ta'ala ya tsare Jurayj da tsoron Allah da takawa da take cikin zuciyarsa bai fada cikin fitinar da wannan mata take ƙoƙarin jefa shi ciki ba a kaucewa kaucewa Jurayj wannan mata da yayi ya ki ba ta haɗin kai ya karasa mata kiyayya da kullata a cikin zuciyarta saboda haka ta dage akan cewa dole ne abinda ta yi niyyar aikatawa sai ta zartar da shi don haka ta shiga kokarin yin makirci har sai da ta ga cewa ta samu wata biyan bukatarta ubangiji ta'ala ya ansa addu'ar mahaifiyar juraic wanda yake nuna maka girman saban wato saba wa iyaye girman tasirin saba wa iyaye ka duba juraic a cikin cikin bautar Allah ya saba wa mahaifiyarsa ba a cikin ganganci ko kuma a cikin wato izgili ba a ya saba mahaifiyarsa cikin abin da yake ganin bautar Allah ne to amma da ta yi masa addu'a addu'a ta sai da ta ci shi to ina ga wanda kuma zai rika saba wa iyayensa da ganganci yana sani kawai saboda wani abu na na biyayya da da'a ga iblis ko ga wasu shaidanun mutane da rika bujirewa umarnin iyayensa babu shakka wannan idan har iyayensa suka kuskure suka yi masa mummunar addu'a babu shakka za ta iya yin tasiri a kansa Allah ta'ala ka ba mu dacewa amin ah, malam tambaya ta farko take cewa shin wai mutum zai iya yin zakka ko da kudinsa ba su kai nisabin zakka ba a sai dai ya sadaka idan kudin mutum ba su kai nisabin zakka ba zakka ba ta zama wajibi a kansa amma in zai dauka daga ciki ya bama wani sadaka wannan babu komai mutum na da dama ya yi sadaka da abin da Allah ta'ala ya bashi kai koda da iya abin da yake da shi wato a ce iya dan abin da ya zo hannunsa ba ma mai yawa ba ne ya dauka ya bayar sadaka wannan ba laifi ya yi ba amma ita zakka ba ta waje ba akan mutum har sai lokacin da dukiya ta kai nisabi sannan kuma ta shekara a hannun mutum ga lokacin ne ake cewa wajibi ya fitar da zakka in ya dauki wani abu daga cikin dukiyarsa ya bayar kafin shekara ta zagayo ma wannan dukiyar ya dauka ya da sunan sadaka ya bayar wannan ya yi kyautata ya yi abu mai kyau kuma yana da ladan wannan abu da ya yi insha wannan tambayar kuma ta ce malam shin da gaske ne ana yin wankan janaba da ganyen magarya a sanya wani abu na ganyen magarya a cikin ruwan wanka wannan ya zo ne a cikin wankan haila ba a cikin wankan janaba ba a cikin wankan haila aka umarci mace tana iya sanya wani abu na kafur ko na ainihin a ganyen magarya domin ya kawar mata da hamamin da yake tattare da ita amma a wankan janaba ana yin shi ne da ruwan da aka saba yin dahara da shi wato kamar ruwan da za ta yi alwala da shi za ta yi wankan janaba babu bambanci wannan kuma ya ce malam me ake nufi da hakikanin shirka to shirka abinda ake nufi da shirka ana nufin hada Allah da wani sanya wa Allah kishiya sanya wa Allah kishiya yana da bangare wato guda uku kamar da tauhidi yake da bangare guda uku wato tauhidi ta Allah wajen ibada ta Allah wajen ayyukansa ta Allah a sifofinsa da sunayensa to da aka ce shirka shine hada Allah da da wani mahaluki cikin waɗannan abubuwa guda uku duka saboda haka idan mutum ya dauki ibada wacce Allah ta'ala ake yiwa ya yi ma wani Allah to za ce ya yi shirka hakanan idan mutum ya ɗauki wani aiki wanda Allah ta'ala yake banta da aikata shi kamar azartawa ko tsiyatawa ko ba da lafiya ya jingina ma wani Allah ya ce wani ma zai iya azarta wani ko wani zai iya tsiyata wani ko wani zai iya ɗora ma wani rashin lafiya ko wani zai iya yayi ma rashin lafiya waɗanda duk wannan aiki ayyuka ne na Allah ta'ala shi kaɗai yake banta da shi to anan shi ma ya yi shirka a rububiyarsa ya haɗa Allah da wani wajen rububiyarsa ko kuma ya ɗauki wani suna wanda Allah ta'ala yake banta da shi ya rika ganin zai kira wani ba Allah ba da wannan sunan tare da cewa wannan sunan Allah ta'ala kadai ake kira da shi ake sifantawa da shi kamar sunan Allahu babu wanda ake kira Allahu sai Allah ta'ala shi kadai babu wanda ake kira ar-rahmanu sai Allah ta'ala shi kadai wani ya sa wa sunan kansa ar-rahmanu ko ya sa wa kansa Allahu to wannan babu shakka ya dauki wata sifa ta ubangiji ya jingina wa kansa don haka a wannan lokacin ya yi shirka ga Allah cikin ayyukansa to shirka tana iya kasancewa shirka ce babba tana iya kasancewa shirka ce karama shirka babba ita ce wadda idan mutum ya yi ta da ganganci yana sane ba bisa kuskure ba ba bisa jahilci ba a'a bisa sani da ganganci idan ya yi ta ya fitar daga addinin musulunci karamar shirka ita ba ta fitar da mutum daga addinin musulunci sai dai ta rage wa tauhidinsa kamala wato tauhidinsa zai zama ya samu nakasa ya samu tawaya a shirka babba to kamar mutum ya yadda cewa akwai wani wanda za a bauta wa Allah ta hanyar sallah misali a ce za a yi fada a yi masa sujjada a dora goshi a ƙasa a gabansa kamar yadda ake wa Allah abu shakka wannan shirka ce da idan mutum ya yi ta yana sane ba bisa kuskure ba ba bisa jahilci ba ba bisa wani tawili ba to ya fita ya bar musulunci ko mutum ya ɗauka cewa akwai wani wanda zai iya baka arziki ko ya hana maka arziki ya sa maka talauci ko ya tsora maka cuta ko ya yi maka cuta ba Allah ba mutumin da ya yarda da wannan to shi ma ya hada Allah da wani kuma ya yi babbar shirka Allah ta'ala yana dace amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard ya ilahum ma Allah akwai wani wanda yake ansa addu'ar wanda ya shiga matsuwa idan ya kirawo shi ya roƙe shi wato akwai wani wanda yake yin wannan ba Allah ba yake yaye muku cututtuka sannan kuma yake sanya ku ku zama hulafa ard ku ne masu maye gurbin wasu a bayan ƙasa a ilahun ma'allah akwai wani da za a bauta wa tare da Allah Allah ta'ala ya nuna cewa dukkan wani wanda zai ɗauki haƙƙin Allah irin wannan ya jingina ma wani Allah to daidai yake da wanda ya ɗauki cewa akwai wani abin bauta ba Allah ba in yuridka Allahu bi zurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li in ubangiji ta'ala ya nufe ka da da da alkhairi in ubangiji ta'ala ya nufe ka da wata cuta to ba wanda zai iya yaya wannan cutar sai shi hakanan in ya nufe ka da wani alkhairi to babu wani wanda zai iya tunkuɗe ko ya hana wannan alkhairin ya same ka to duk waɗannan ibada ce ga ubangiji wanda duk ya ɗauke ta ya bingira ta ga wani Allah to babu shakka wanda ya shirka babba idan ya yi ne bisa sani ba bisa jahilci ba ko rashin ilimi to wannan ya bar addinin musulunci sai ya saki dawo masa in kuma ya yi ne bisa rashin sani da jahilci to wannan sai a sanar da shi a kuma gargade shi hakanan akwai shirka karama wacce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma tana yin illa ga tauhidin mutum kamar misali riya mutum ya yi abu don wasu su gani su yaba ko kuma ya bar abu don wasu su gani su yabe shi wadda babu shakka shirka ce amma shirkun asgar ko ya rantse da wani Allah shi ma shirka ce shirka karama wacce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma kuma tana illa ga tauhidinsa tana hana tauhidinsa ya samu kamala wadda ita ce ake kira shirka shirka duk gaba daya ana bukatar mutum ya guje mata zawa'un an kirawo ta babba ko an kirawo ta karama kiran shirka karama karama idan an kwatanta ta da babbar shirka ne amma in an kwatanta ta da sauran zunubai to tana daga cikin manya-manyan zunubai kada ka ji an ce riya shirka ce karama ka dauka ana nufin karamin zunubi a riya tana daga cikin alkaba'ir tana daga cikin manya-manyan zunubai idan an kwatanta ta da shirka babba to anan ne kankanta ta take bayyana amma in an dangana ta zuwa ga sauran laifuffuka to nan kuma babban abu ne sauraka duk abin da aka kirawo shi shirka to abu shakka a cikin laifuffuka ya fi kowanne muni ya fi kowanne tsanani shirka ita ce abin da Allah ta'ala baya gafartawa mai shi har sai ya tuba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wani ya hada shi hada wani da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba wato duk wani abinda ba shirka ba to kasa yake da shirka shi ma liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ya gafarta masa in ya nemi gafara Allah na gafarta amma shirka sai an tuba an barta an yi watsi da ita an yi nadama akan abin da aka aikata a baya Allah ya ba. A ah, sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta a zuba dettol a cikin ruwan wankan janaba ruwan wankan janaba ana so ya zama ruwa ne wanda yake mai tsarki wanda ya hada sifofin ruwa da ake bukata ya zama na ɗanɗanansa bai canza ba launinsa bai canza ba rihinsa bai canza ba wadda shi ruwan da ake ɗahara da shi shi ake yin wankan janaba da shi shi ake alwala da shi da haka in ka zuba detol eh, a cikin ruwa babu shakka launinsa zai iya canza ɗanɗanansa zai iya canza rihinsa zai iya canza kaga idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko duka ukun suka canza to ruwa ya tashi daga matsayinsa na alma'ul mutlak wato ruwan da yake sakakke ya koma mutlak ulba to wannan lokaci ba zai zama ba zai zama ah, abin da za a yi tsarki da shi ba saboda haka ba za a zuba detol a cikin ruwan wankan janaba ba in ana bukatar a yi amfani da shi sai a bari sai an gama wankan janaba din sai kuma a zuba detol din sai a yi wankan da ake bukata da shi na'am sai tambayar muhammad yusuf muhammad kura ya ce malam mutum ne yake son wata sai tarar akwai wanda yake zuwa amma ba a bashi ita ba shin hakan na nuna nema a cikin nema kenan abinda ake nufi alkhidba alkhidba shine mutum ya nemi auren wata wajen wali waliyanta ko wajen waliyanta sannan sa amince masa ita ma ta amince masa to a wannan lokacin ya zama na ya yi fiɗibar ta a gurin iyayenta domin fiɗibar mace ba ana yin ta ne a gurin kanta ba wato a zuwa gurin mace a ce an yi fiɗiba a kanta don saurayi ya game da budurwa a hanya ya ce yana son ta ta ce ina son ka to wani ba shi ake kira fiɗiba ba shine shi ne an taɓuluba mar'ata an yadda mar'ata inda waliya ka je ka nemi auren mace gurin waliyinta to mutum ya je wajen iyayenta ko ya aika wajen iyayenta ya gaya musu cewa ya ga 'yansu yana santa da aure su amince ita ma ta amince to wani an samu abin da ake kira rukuni to a wani lokacin haramun ne wani shi kuma ya shigo domin ya canza mata ra'ayi ya nemi ta aure shi ta fasa auren wancan ko su iyayensu yadda da shi su fasa yadda da wancan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan walaya ya go ahadukum ala khidmati akhi nabi ce kada ɗayanku. yayi nema akan neman dan uwansa wannan shi ake nufi nema amma don kawai ita ya gani ya ce yana so ko ita ta ganshi ce tana son shi wannan ba shi ake kira ba a shari'a ba kuma a shari'ance ma ba daidai ba ne mutum ya ga wanda yake so tana son shi kuma ya kasance a iya su ya su kawai su rika yin wata haɗuwa ko su rika wata mu'amala ko wata alaƙa ba tare da iyaye sun sani ba wannan a shari'a da tarbiya bai dace ba ya kamata idan mutum ya ga wanda yake so ya fahimci tana son shi to ya garza ya yi kokarin sanar da iyayenta su kuma iyayen layan da suka ga cewa ta samu wanda yake so tana son shi ma sun yarda da shi to kasu bari kuma yau wannan ya zo gobe wannan ya zo jibi wannan ya zo wannan shi kansa ba mutuncinsu ba ne ba mutuncin yarsu ba ne na'am sai tambayar da take cewa malam su wane ne ilmaniyun to kalmar ilmaniyun kalma ce ta larabci da wasu suka ɗauke ta suka fassara kalmar secularism a ta turanci secular ko secularism shine raba siyasa da addini ana cewa secular state wato ƙasar da take siyasar ta ba ta da alaƙa da addini ko secular system tsarin da ba shi da addini ita ce kalmar ce aka ɗauka aka fassara ta da kalmar da larabci ake cewa al'ilmaniyun ko al'ilmaniya ko ka ce alladiniya don ita tafi kawa ya kamata ma aka fassara don abin baya da alaka da ilimi kalmar ilman kamar an jingina abin ne zuwa ga ilimi kamata ya ce alladi ne wato tsarin da ba ruwan shi da addini tsarin da ba ruwan Allah an yadda akwai Allah an yadda Allah yana da annabawa an yadda Allah ya saukar da littattafai an yadda Allah ya tsara yadda za a bauta mishi duk an yadda da wannan amma tsarin rayuwa babu ruwansa a ciki a turawa a wasu shekaru nasu na baya can a lokacin da suke cikin wani zamani da suke kira dark ages wato shekarun da suke cikin duhu lokacin da ba san wani abu wayewa ba a lokacin coci-coci su ne suke su fi da ragamar rayuwar mutane limamai a coci su suke halatta abinda suka ga masu halatta su suke haramta abinda suka ga masu haramta su suke hukunta wanda suke so su hukunta su kyale wanda suke so su kyale wato komai na rayuwar al'umma a turai jama'ar turai gaba ɗaya ko al'ummar turai gaba ɗaya yana hannun waɗannan limaman coci sai yadda suka ga dama su yi da su hatta malamai da suke da alaka da rayuwa wato malaman da suke malaman science wato kimiyya ko malaman eh, sanin masararin samaniya ko wani abu irin wannan ya kasance ba su da ikon su motsa ko su yi wani tunani ko su kawo wani ra'ayi sai idan coci ta yadda da wani ra'ayi in ba haka ba yanzu nan za a iya kama mutum a yanke masa hukuncin kisa a kashe shi saboda haka waɗannan malaman cocin kusan sun mai da rayuwar ture ta kuma rayuwar bawa da ubangijinsa sai yadda ya ga dama yayi da shi sai abin da yake so zai yi sai hanyar da ya shata zai bi to kusan a haka suka jima suna rayuwa lokacin da ake cikin wannan rayuwa su kuma kasashen musulmi a lokacin daulolin musulunci suna ganiyarsu suna cikin karfinsu a wannan lokaci su kansu turawan sukan fado kasashen musulmi domin neman ilimi su zo kasashen andalus to kasar spain lokacin ta da karkashin daula ta musulunci su je masallatai su zauna su ɗauki ilimi a lokacin a ƙasashen musulmi ne ake da jami'o'i ake da guraren bincike ake da manya-manyan masana ilimi waɗanda suka san harkar kimiyya suka san harkar likitanci suka san harkar sararin samaniya suka san harkar yanayi da abubuwa da irin wannan a wani lokacin musulunci yana cikin karfinsa kuma ilimin muka gabaɗe suna ta samun bunƙasa a ƙasashen musulmi domin shi musulunci bai zo da takurewa da takure tunanin ɗan adam ba ko a hana shi ya motsa ko a hana shi rayu ko a hana shi ya yi tunani cikin abin da Allah ta'ala ya sakhare masa ya hore masa na sama da ƙasa da duwar watsu da ƙoramai da tekuna da sauran halittu da Allah ya yi. an ba shi dama aka ce ya yi tunani awalam ya tafakkaru fi makutis samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay me zai hana ba za su yi tunani cikin abubuwan da Allah ta'ala ya mallaka ba wato ya halitta na mulkin sa da abinda Allah ta'ala ya halitta a sama da ƙasa dan me ba za su yi tunani ba wato ubangiji a alqur'ani musulunci shi yake zuga ma mutane cewa su tashi su yi tunani akan wannan abubuwa su kuma a lokacin a wancan wancan lokacin su kuma kasashen turai gaba ɗaya limamansu sun hana su su yi tunani akan komai ma da ya shafi rayuwa to wannan ta sa yayin da suka yi bore jama'a suka gaji da wannan mulki na kama karya na danniya suka yi wa coci bore suka ce ba za su yadda ba har suka yi nasara wajen hambara mulkin limaman coci sai suka fito da tsarin cewa to kada wasu wani abu na addini ya ƙara shiga cikin rayuwarsu sai suka sanya wato suka sanya katanga suka sa shamaki tsakanin rayuwarsu ta siyasa da rayuwarsu ta addini suka ce addinin a shi can cikin coci idan mutum yana son ya bauta Allah sai ya je coci in ya fito waje kuma shi kenan ya abin da ya ga dama to kaga su rayuwarsu sun same ta a cikin wani yanayin da dole su yi haka saboda addinin Allah la shi ya koma hannun wasu mutane maimakon ya zama Allah ta'ala shi ke shar'antawa shi ke sawa shi ke hanawa ya koma hannun wasu mutane su ke sawa su ke hanawa saboda haka sai suka fito da wannan system wannan tsari na cewa to babu ruwan Allah ko babu ruwan addini a cikin sha'anin rayuwarsu don su kubuta daga waccan rayuwa da suka yi ta baya to kaga a daidai wannan lokacin bai kamata a ce su ko musulmi sun aro wannan tsarin sun kawo shi wajensu ba saboda su ba a taɓa samun wani lokaci da musulunci ya ce likita kada ya yi tunani akan halittar dan adam ya take ba kusan ayoyin farko ma da suka sauka a cikin halittar dan adam a cikin alkur'ani su ne wanda suka yi magana kan halittar dan adam ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam farkon ayoyi sun yi magana ne akan halittar mutum aka ce mutum ya yi karatu da sunan ubangijinsa wanda ya halitta wanda ya halicci dan adam daga gudan jini haga ubangiji ta tun farkon ayoyi sai fara jan hankalin masu karatu cewa su koma sai tunani game da halittar mutum to haka alkur'ani kuma yake cike da batun a yi tunani cikin abin da Allah ta'ala يا هل افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت ومن يجي هكي تكيرا تكيم القرآن ولينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان إلى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شقنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة متاعا لكم ولأنعامكم ayoyi da yawa a cikin alkur'ani suna ta kiran dan adam ne cancanci ne cikin abubuwan da Allah ya halitta da suke gefe da shi da yake rayuwa da su to kaga ashe musulunci bai dace a yi masa irin wannan katsalandan ba a dauko wani system wani tsari da bai kamata da bai dace da bi'a ta musulmi ba in can ya dace da bi'ar su to musulmi bai dace da bi'ar su to wannan shine da aka dauko wannan tsarin shine su kuma masu ƙoƙarin fassara kalmomi daga asalinsu zuwa larabci suka fassara wannan kalma ta secularism ko secular system suka fassara shi da al'ilmaniya ko, ko alladiniya wato tsarin dabaruwan Allah tsarin dabaruwan shi da Allah saboda ka tsari ne da babu shi a musulunci musulunci rayuwar dan adam gaba daya tana tattare ne da yadda Allah ta'ala ya tsara masa tun daga halittar mutum har tun daga shigo fitowar mutum eh, abin da tun yana cikin mahaifiyarsa za a ce har zuwa fitowarsa duniya har zuwa girmansa har zuwa aurensa musulunci yana bibiyarsa yana kuma gaya masa ga abin da ya halatta ga abin da bai halatta ba a kasuwa a ma'aikata a fagen yaƙi a gurin abin da zaman lafiya duk a wani irin yanayi mutum yake ko musulunci ya ce ga yadda zai ga yadda zai hatta bayan gida da mutum zai shiga ya fita wani abu ne zai fitar wanda yake fitar da shi zaman lafiya ne a jikinsa wani abu ne marar amfani amma musulunci ya tsara maka ya za ka yi bayan gida ya za ka shiga ya za ka tsuguna ina za ka kalla ya za ka fita mai za ka ce to kaga addinin da zai tsara wa mutum har yadda zai bayan gida a ce kuma manya-manyan sha'aninsa na siyasarsa na rayuwarsa kuma a ci shi addinin baruwansa da shi a nan kaga hankali ba zai karba ba wanda shi ake kira shi ake nishi da ilmaniya na'am sai tambayar ba sani da wakin kudu ya ce ina neman ƙarin bayani akan littafin mudhal so littafin al-madkhal ah, littafin al-madkhal littafi ne na wani malami wanda ake kiransa abu abdullah muhammad ibn muhammad al-abdari alfasi al-maliki ah, malami ne wanda ya rayu a cikin karni na na takwas ko in shekarun da bakwai zuwa na takwas don ya rasu a alkahira hijirarar manzo sallallahu alaihi wasallam da takwas da takwas shi ya rubuta littafin al-madkhal littafi ne wanda ya kunshi bayani akan abubuwan da shi mai littafin yake ganin aikata su bid'a ne ya faɗa abubuwa da yawa wanda yake gana aikata su bida'a ne da ya su bida'ar ya ce akwai bida'a muharrama akwai bida'a makroha akwai bida'a wajiba akwai bida'a manduba mustahabba akwai bida'a mubaha wato ya sa ta gida biyar kamar yadda ya samu wasu sun yi irin wannan kashe-kashen to a ciki ya ambaci abubuwa wanda yake ganin cewa za su shiga cikin babin bida'a ko dai su zama wannan nau'i na bid'a ko waccan nau'i na bida'a ah, illa iyaka cikin irin abin da aka samu na kurakurai a cikin littafin shine ya faɗaɗa batun bid'a din akwai abubuwan da ma'asiya ne wato saban Allah ne akwai bambanci tsakanin saban Allah da bid'a mutum da yake wani abu na saban Allah kamar ce mutum ne yake shan giya ko yake sata ko yake kaga wannan saban Allah ne ko mace ta fita ba ba ba sutura da ta dace da ita ba hijabi a gwada sunan shi saban Allah ba bai da a sunan shi ba so da shi kansa mai yi ya san ba haka aka ce ya yi ba tunan sunan shi ma'asiya ita kuma bida'a mai yin ta yana ganin addini yake yi yana ganin cewa Allah ta'ala zai ba shi lada akan wannan har ma zai kokarin ya ga ya jawo ra'ayin wasu sun bi shi akan abin da yake yi wani ita ce bida'a bambanci shi mai ma'asiya ya san laifi yake yi ka ma fuskance shi ka ce da shi abin da kake laifi ne eh ya san laifi yake kawai zai ce maka dan ne kai masa addu'a shi ma ya daina amma shi mai bid'a yana ganin abin da yake yi cewa abin nan bautar Allah ne ibada ce yana kara masa kusanci zuwa ga Allah to kaga wannan yana da wahala ya daina in ba ya fahimci abin da yake yi din kuskure bane to shi mai madhal akwai abubuwan da suke ba su ba su shiga cikin babin bid'a ba ya shiga da suke bid'a akwai abin da ya shiga babin al'ada ne wato al'adu ne ba da alaka da da kusanci da Allah ko rashin ya ji ya lissafa su a cikin a cikin bid'a kamar misali ya ce amfani da cin abinci da cokali cin cokali ba shi da alaka da ibada ba shi da alaka da wani addini shi yasa zaka samu musulmi ya ci da cokali wanda ba musulmi ba ma ya ci da cokali wani wanda ba ma ba shi da addini ba amma guje ba za ka ba cokali ya ci da ba ya ɗauka cewa wani addini yake to ya lissafa wannan cikin bida kaga kuskure ne ko misali amfani da mafici amfani da mafici irin wanda da muke amfani da shi na na fifita ce amfani da mafifici ko aje su a masallaci bid'a ne ko a ce yin shimfiɗa a masallaci bid'a ne a gado waɗannan abubuwa shi mai markal ya rika kawo su da sunan bida'a bid'a wanda kuma a ka'ida bai kamata ya ambace su a cikin bida'a ba to wannan yana daga cikin sai kuma wasu hadisai wani lokaci da yake hujja da su waɗanda ba su inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba dai littafi ne mashuri sunan shi al-madkhal kuma wanda yake mai littafin ya fi shahara da ibn al-hajj da sunansa ah, muhammad ibn muhammad al-abdari na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne yake alwala sai ya yi rihi zai ci gaba ne ko sakewa zai yi to rihi ya akasin alwala ne in mutum ya alwala ya rihi ta kari sauraka musamman da yake alwala ya rihi ka ya dawo da alwalarsa baya sauraka sai ya dawo ya kama ya koma koma daga farko na'am ba ci gaba zai ba dawowa zai daga farko na'am tambayar anas ta take cewa malam idan mutum ya tsaye da gemu kuma mahaifinsa ya ce ya aske shi yaya zai yi tunda annabi sallallahu alaihi ne ya yi umarni da a tsayar sai ya ta lallashin ya ta lallabarsa kada ya ce zai yi fito na fito da shi kada sai zai za su bata ko su yi fada babu shakka shi a lokacin yana ganin watakila bisa ga al'ada yana ganin cewa bai kai shekarun da zai tsaye da gemu ba ya za a yi kamar shi a ce ya tsaye da gemu kamar yana rashin kunya ce yake so ya yi sai kokari dai ta nuna masa a ka'ida ta musulunci la ta'ata li makhluqin fi ya khaliq do abinda ba ba daidai ba to wani in ya ce ka saba ma Allah ta'ala a gurin ba za ka saba masa ba bisa magana mafi karfi cikin maganganun malamai gemu barin wajibi ne barin wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khaliful mushrikin eh, eh, wa aful liha wa hafu shawarif ku saba mushrikai ku cika gemu ku rage gashin baki ku saba wa mushrikai mukhalafatul mushrikin wannan wajibi ne abinda duk aka ce mushrikai suna aka ce a saba musu to ya zama wajibi a saba musu ba wai abu ne wanda yake mubah ba ko duk. shi yasa take sunna ta annabawa shi yasa sunna ce ta annabawa suna barin gemunsu babu wani annabi da yake cire gemun da suke sar annabi musa alaihissalam da dan uwansa harun ce yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ce la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kada ka kama min gemuna kaka kama min gashin kaina annabi harun yake gaya wa annabi musa kaka kama gemu na kaga ya nuna kenan yana da gemu to haka annabawa suke suna barin halittar da Allah ya musu kuma halitta ce da ubangiji ta Allah ya yi wa mutum bai kamata yana kwarin canzawa ba jamal ne ado ne a jikin ɗa namiji shi yasa aisha radiyallahu ta'ala anha in za ta yi rantsuwa ta kan ce wallazi jammalar rijala billiha na rantse da wanda ya kyautata halittar maza ya ƙayata halittar maza da gemu daga rantsuwa take yi tana sifanta ubangiji ta'ala da ya halitti maza da gemu domin ya ƙawata su da zamana suna da kyau to shi yasa shaidan zai kokari ga kai canza halitta kamar yadda yake cewa wala amrunhum fala yughayyirunna wala yubtikunna azana al-alami wala amrunhum fala yughayyirunna khalqallah sai na umarce su sun rika canza halittar Allah sauraka wanda zai Allah ta'ala zai bashi gemu ya rika ya cirewa a bashi ya cire a shi ya cire kaza kamar ubangi ta'ala yana ni'imta shi da wata ni'ima ne shi kuma yana cewa baya su kaga wannan ba daidai ba ne kuma a likitanci a in ce shi kansa gemu yana dauke barin gemu a jikin fuska yana da sinadarin da yake tsare kan fuska ba za ta takushe ba ta yankwa ne wannan gemun da yake abin da sinadarin da yake jikin gemu yana ciyar da fuska wannan wato wannan bukata tata ta yadda kullum za a ga fuskar mutum a lafiya lau a ciki sabanin wanda yake kwashe gemu za zai fuskar suna ne wata tana ta takushe gaba daya fuskar ta zama wani iri haka da ya gashi nan dai so akwai hikima a ciki ga ubangiji baya yin abu haka kawai ba tare da da wata hikima ba saboda haka idan mahaifin mutum ya ce sai ya aski sai kokari ya ta nuna masa cikin hikima da dabara da lallashi har ya fahimci cewa shi a gurinsa wannan abu ne da yake da'a ga ubangiji a ciki ba wai yayi ne don cin mutunci ba ko kuma dare reni ya yi ta kokari ya nuna masa wannan yana kuma ci gaba da kyautata masa har Allah ta'ala ya sa ya fahimta kuma ya haƙuri wannan tambaya kuma ta ce malam menene hukuncin jinin bari mun sha ansa wannan tambayar jinin bari jinin beki ne jinin da zai fita yayin da mace ta yi bari to daidai yake da jinin beki saboda haka za ta zauna a matukar wannan jinin yana fita daga jikinta har sai ya dauke ta yi wanka in kuma bai dauke ba ta yi lissafin sa zuwa ainihin har zuwa kwana kwana arba'in in bai dauke ba zuwa kwana arba'in to ya zama jinin larura sai ta yi kokari ta ga likita domin a ba ta maganin da zai tsaya kuma za ta ci gaba da ibadatta daga lokacin na'am tambayar yusuf gyaɗe ya ce malam menene hukuncin fitsari da kashin mage to abin abinda ba a cin namansa fitsarinsa da kashinsa na jasa ne bisa maganar da take raje akwai maganganu na malamai kama maganar da ta tafi karfi shine maganar dabbobin da ake cin namansu aka halatta a ci namansu wannan fitsarinsu da kashinsu ba na jasa ba ne kamar awaki da shanu da raƙuma wannan ba jasa ba ne a fitsarinsu ko kashinsu shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yadda a sha nan a sha fitsarin rakumi saboda ba na jasa ba ne ya yadda a yi sallah a garken dabbobi ƙananan abin nan dabbobi tumakai ko awakai saboda ba na jasa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan to amma wanda dabba da ake ba a cin namanta to malamai suna cewa tsarinta da kashinta na jasa ne duk da akwai wanda sun saba ma wannan ra'ayi wanda suna ga shi ma ba na jasa ba ne saboda ai annabi sallallahu alaihi wa an ce masallacinsa karnuka na shiga da su fita su yi fitsari su abin nan kuma ba tare da ya taba cewa a zuwa ruwa ba ce karnuka ba a cin namansu kanar ta ati ta kubilo wato dubiro wata bolo fi masu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga kun san cewa masallacinsa a lokacin ba wai abin nan gare shi ba ba wai kofofi gare shi ba da za a kama a rufe a buɗe yake ko da yaushe sau kan dare yi karnuka sai shigowa su fita su shigo su fita da wasu suka ce wannan ya nuna kenan fitsarinsu ba najasa ba ne amma malamai wanda suka yadda cewa najasa ne suna cewa wannan ba zai zama hujja ba saboda ita najasa ba kawai ba kawai ruwa ne yake kawar da ita ba ana kawar da ita bil istihala wato idan rana ta dake ta ko ta jima ta zama ta bushe ta canza kala ta canza kama shi kenan ta zama ba najasa ba saura ko da fitsari ya zuba na abin nan tun da gurin kuma a ɗaya yake ba rufi gare shi ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa bai da rufi saura ka rana za ta daki fitsarin shikenan ya kawar da najasar da yake jikinsa haka suka ce wannan ba zai zama hujja ba da take nuna da za ta nuna cewa ba najasa bane saura ka dai abin da ya fi dacewa a kaucewa fitsarin da yake na mage da ba a cin namanta sau tana da da wani abin da yake da fiƙa ba a cin namansa magi tana da fiƙa na tana yagan nama so ba za a ci namanta ba ta ba ci namanta ba kaga tsarinta da abin nan da kashinta zai iya zama na jasa ne bisa ga maganar waɗannan malamai da aka kauce ma wannan shi ya fi abinda dai aka yi sauki a kansa shine yawunta yawunta wannan babu komai a ah, ta taba wani abu da ta sa baki a cikin wani baci ya zama najasa saboda ta kasance wani abu ne da take yawo a cikin mutane ko da yaushe in aka ce hatta yawunta najasa ne to akwai tsanantawa akwai jefa mutane cikin wahala kauce ma wannan zai dan yi wahala ta kuma almashaqqatu ta at-taysir to shi yasa annabi sallallahu alaihi a lokacin da yake alwala hadisin Abu Qatada sai wata mage ta zo sai ya bata kwanan ruwan nashi sai ta sha ruwa ta sha ruwan sai kici ina hirra ce mage ce fa sai annabi ce na'am laisat eh, laysat najis walakin min at-tawafin alaykum wat-tawafat ba najasa bace tana daga cikin masu kai kawo a kanku wato kamar khadam din ku ce kamar hadiman ku ne waɗanda suke kai kawo a kanku ko da yaushe to ita ba kamar haka take saboda haka a taharruz zumin hasa a ce za a mutum zai tsara kansa daga yawon ta zai zama da wahala amma ita al'adar mage abinda ya shafi fitsari da kashi a bisa al'adar ta ba ta yi a ko'ina takan fita ta yi haƙa ma sannan ta yi ta binne kaga shi wannan ba wani abu ne da ya yawa zai yawaita har ya zama shi ma ya zama tsare kai daga wannan ya zama wahala na. na sai tambayar abdalla ke wan kofar wambai yace shi mutum zai iya yin sallah da wankan janaba na zai iya yin sallah da wankan janaba saboda ubangiji ta'ala da ya ce. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاكسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنوبا فطهروا wata ubangiji ala ce idan kun tashi ya kodan suka yi imani idan kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku waksulu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannu ku shafi kawunanku wa ku wanke ku zuwa idan sawu wato aka ce ka yi alwala a takaice in za ka yi sallah ba ka da tsarki ba ka da alwala to ka yi alwala da aka gama maganar alwala sai Allah ce in kuntum junuban in kuma kuna da junuba ne fatsaharu to ku yi wanka wato shi ba wannan haɗe yake da farkon ayar idan kun tashi kun tashi za ku yi sallah ba ku da alwala ku alwala in kun tashi za ku yi sallah kuna janaba ku yi wanka ba a sake cewa ku yi alwala ba wanda yake nuna cewa wankan a daidai yake da alwala wajen ɗauke hadasi kuma wankan janaba ana dauke hadasi ne babba wato kari babban kari alwala karamin kari ne amma janaba babban kari ne to kaga abinda zai ɗauki babban kari babu shakka zai ɗauki karamin kari alwalar da take cikin wanka wannan alwala ce mustahabbi ce ba wai ita ce take sawa a yi sallah da wankan ba wanda zai iya cewa to ai dama akwai alwala sau haka ya yi alwala a ciki da ita ce zai yi sallah a'a ita wani alwalar ta istihbab ta mustahabbi ce yin ta ba wa tilas ba ne da mutum ya yi wanka bai yi wannan alwalar ba ba a cewa wankansa bai yi ba illa iyaka a ce ya bar wani abu na mustahabbi kamalar wankan nashi ta ragu wato wani abu na lada ya rage wa kansa amma wankansa ya yi to irin wannan yanayi idan ya yi wanka bai yi alwala a cikin wankan ba wankansa ya yi ya dauke babban kari ta ya dauke babban kari karamin karin ma ya tafi saboda ka zai iya sallah da da wannan alwalar na'am sai tambayar da kike cewa malam zai iya sallah da wannan wankan da ke so in ce na'am sai tambayar da take cewa malam da ramadana bayan an sha ruwa na shiga domin kama ruwa sai na ga alamar jini ya zo shin sai na rama na wannan rana kenan to ya danganta da yadda kika ga jinin in kin ga alamar jini ne da ya jima da su ba to kin ga ko watakila ya ma bushe wani bangare na shi ya bushe a jikinki wanda yake nuna dai ya jima ba daidai lokacin ya sauka ba zatanki ya fi baki haka to kin ga ma'ana azumin ki ya karye tun kafin ki kai karshen sa in kuma kin ga a sabon jini ne yanzu yake zuba zaton ki ya furin jaye akan cewa ya zuba ne bayan an sha ruwa to shikenan azumin ki da kika ya riga ya ya cika don haka ba sai kin rama shi ba don haka anan zaki yi amfani da alamar da kika gani ta jinin da abin da ya fi karfafa a ki idan alamun jinin suna nuna cewa ya dan dade da fara zuba to sai ki sai ki hakura da wannan ranar wannan yinin ki sake shi idan kuma alamun jinin sai nuna cewa yanzu ne yayi fara zuba bai jima ba to sai kenan wancan azumi naki yayi idan kuma kina shakka ba wannan ba wannan sai ki sake insha Allah wanda ba zai cutar da ke ba wato in kina shakka anya kin kasa fahimta yanzu ne ko da ne to ki sake azumin wannan yini din domin wannan ba zai zama ya cutar da ke ba in ma an ce wancan ya yi to wannan sai ya zama miki na in insha Allah na'am sai tambayar Aisha ta ce malam menene hukuncin abin da mata suke sawa a kansu don ya ƙara baki so ina mun kan baki ne za ta sa ne don ya ƙara baƙi wannan babu komai daman kan baki ne kama in tana da furfura misali take kurin ta boye furfurar da wani bakin abu to dan shine yake shiga cikin babin algosh yana za ta yaudari wani wanda watakila in aurenta zai yi cewa kanta haka yake amma idan baki ne ta idan ya ƙara baki wannan babu wani abu alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sufuli sufuli bakwai uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas

sai kuma bashir idris ungogon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu hada wani shirin da yaddar Allah walawanna katabna alayhim an qutulu anfusakum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما